Egun honen zure guzieri, garai bat joan zauku berekin. Ezin labur bilduz, hain ibilbidea erraldoia den. Mila behatzirun tabego eta iruan sortua, burge zentzendoni hiri popularean, familia sume batekin partitua, ikasketetan lotu gabe, meritokrazia errepublikan hori gabe, mila bizi. Ate guziak bortxatuz, preso gelak ere bai kantari, enpresaburu, aktore, diputatu, ministro, futbol eta txirindula talde lehen dakari, prentsaburu, zerrenda luzia dugu oino. Zertan etzen pastu, denak unkitu behar zituen, egiteko goxe animalia, frantxez self-made man inkarnazioa. Laro egarren amarkadaren diru urteak, liberalizazioaren asiera eta honi loturiko bortizkeria. Noski ezinbesteko karrera honen gibelian, parte ilunak ditugu. Nola ez aipatuen presak berritzartu eta kanporaketak numrian, loen valenzien matxa trukatua, eta mila behatziun talarrogeita mairuan, Jean-Marie Le Penekin topaketa legebiltzareko biharren itzulia arrainatzeko prest. Mugekin, jolasten zen, eta bere molde partikulararekin, energi eta konvikzioz beterik, lortzen zuen bai afekzioa sortzen barkatzeko. Maitatua ala detestatua ez zuen neo jasulagabea uste. Seur klase politikari aguntak, aferen mundu tradizionalak ez zuten ikusten al. Nola, aspektu guzietan, kuadrotik aldi oro ateratzen zena, olako sustengu populara ukaten altzuen bai agunki fede honeko gezurtia, dendena usartuz, lortuz, utxeginez, eta justiziarki kondenatuz, paradoxalki bere animaleko aberastasuna agerian ematen zuenaren gainetik, simpleki urbila sentitzen genuen. Bere azken bataia, minbiziarena hor ere bai oportunitate gisa tratatu du. Ber energiarekin, ber gogoarekin, beti azkartua ateratzea posible zela bururaino saldu digu. Hospitale publikoan sendatuz, minaren kontrako sendagaiak ezartuz, edo zein tratamendu berri entxeatuz, bagenuen bai aldiberian pazientea eta medikoa. Gure gaur egingo garai pesimistaren aurrean, nun deklinismoaren polimistak errege ditugun, Bernard Tapiren hau handia galdu dugu. Mileskiaga geta zentzunik eta pasa